Allahova je blagodat da nas je okupio ovdje u njegovoj kući da je naša srca približio jedna drugima i da nam je omilio iman zbog kojeg se odazivamo na ovakve skupove gdje se uče Allahovi ajeti i kazuje sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Na početku ovog mog kazivanja podsjetit ću vas na dva hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam za koja se nadam da se odnose na sve nas. Prvi je men seleka tariqan jeltenisu fihi ilmen sahala Allahu lahu tariqan ilan al Ko se uputi jednim putem tražeći islamsko znanje, Allah takvome olakša put do džemljena. Što znači da svaki onaj koji u ime Allaha džemljašanom mu se zaputi u neko mjesto da bi naučio sve ono što ćemo koristiti od Allahove dželešanu u vjere, takav nesumljivo da se zaputio putem dženneta. Takvome je kao što kaže Resul alaihi sallatu wasalam u ovome hadisu, uzvišeni Allah olakša put do dženneta. Samim tim što je on krenuo putem dženneta islamskog znanja koje je osnovni preduslov za rad koji je ispravan i prihvaćen kod Allaha tabaraka wa ta'ala samim tim što je islamsko čvrsto i izvorno znanje prvi uslov za ispravno djelovanje i za zadovoljstvo uzvišenog Allaha Đelešana. Drugi hadis Rasula alaihi sallatu wasalam je isto tako poticaj na traženje islamskog znanja. A u njemu Resul alaihi sallatu wasalam kaže Međtema'a qavmun fi bejtin min bujuti Allah. يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم kada se sakupi jedan narod u nekoj od Allahovih kuća, to jeste u nekoj od džamija, u kojoj uče Allahove ajete i međusobno ih proučavaju, ila nezalet alejhimu sakire, na njih se spusti Allahovo smirenje. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَ I takve okruže meleki. وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَ I prekrije ih Allahova milost. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَ I spomene ih Allah kod onih koji su kod njega. To jeste, sve njih uzvišeni Allah spomene kod svojih meleka. Ponoseći se takvim muslimanima koji se okupljaju u Allahovim kućama i traže islamsko znanje. Allahova je blagodat da i nakon 1400. godina poslije posljednje objave mi slušamo učimo i proučavamo Allahove ajete onakve kakvi su objavljeni. I niko se drugi od pripadnika drugih vjera ideologija ne može tim pohvaliti izvornost ove vjere je jedna blagodat na kojoj kada bismo zahvaljivali Allahu žele šanuhu neprestano ne bismo mu mogli da zahvaljivati. Jer koliko ima onih koji rade i trude se, zalažu se i troše. A takvi su spomenuti U kuranskom ajetu amiletu nasibe lica nekih ljudi će biti prestrašena toga dana. Napačena i iscrpljena tasla naran hanije. Ona će se pržiti u užarenoj vatri. Govor je o sudnjemu danu. I govor je o onima koji su se trudili. Koji su ulagali veliki napor. Tako da se to i na njihovim tijelima vidjelo i primjećivalo. A nakon toga, Ne da neće biti nagrađeni, već će biti kaženi. Pa zašto to? Upravo zbog toga što taj njihov rad nije bio po propisima koje je tražio uzvišeni Allah Đelešanu. To njihovo djelovanje nije bilo po znanju, pravome, pravome istinskom znanju koje je objavio uzvišeni Allah Đelešanu i garantovao da će ga očuvati do sudnjega dana. Prema tome, ko je došao sa ovim znanjem i prema tome ko je ovo znanje objavio, vidimo kolika je čast vrijednost i važnost izvornog islamskog znanja za jednog muslimana. Tako da molim uzvišenog Allaha Đelešanuhu da blagoslovi ovaj skup, da dadne u njemu svako dobro, da svima onima koji su se odazvali da povećaju svoje znanje iz islamskih propisa i principa koji su došli da vide svoju braću muslimane, a i sestre isto tako, svoje sestre muslimanke, da se sa njima druže i molim uzvišenog Allaha Đelešanuhu da svakome od vas i od nas svaki korak u selam upiše i za svaki i najmanji napor dadne najbolju zamjenu na ahiretu. uzvišen je Allah žele šanuhu nam je opisao ovu vjeru sa tri svojstva. koja jednostavno garantuju uspjeh i napredak svakome onome ko se prihvati ove vjere. Prvo svojstvo jeste savršenstvo. Što znači potpunost i nemogućnost da se u ovoj vjeri nađe bilo kakva mahana ili nedostatak. Samim tim što ju je uzvišeni stvoritelj subhanahu wa ta'ala objavio. Drugo svojstvo islama jeste sveobuhvatnost. Tako da nije ostavljeno ni jedno pitanje veliko ili malo, a da islam o njemu nije dao svoj sud tako da ova vjera obuhvata cjelokupni ljudski život. I treće njegovo karakteristično svojstvo jeste trajnost. Da ovaj šerijat i ova vjera nije privremenog karaktera, već je trajna do sudnjega dana. I njeni propisi šarijata, propisi islamskog prava i vjerozakona su trajni i ne mogu biti stavljeni van snage i derogirani. Ostaju dok je svijeta i vijeka. Samim tim uzvišeni Allah nam je dao savršene smjernice kako treba po njima da postupamo. I svako onaj koji se prihvati toga, prihvatio se pravoga puta, koji je garancija njegove ispravnosti na ovom i uspjeha na budućem svijetu. Mi ćemo ovom prilikom posebnu pažnju posvetiti kazivanju o ulozi žene u društvu. A samim tim, to je velika pouka i ljudima. Da svoj odnos prema ženama, radilo se to o majici ili supruzi, sestri ili kćerci, znaju ispravno izgraditi onako kako uzvišen je Allah od njih, subhanahu wa ta'ala, zahtjeva. Kur'anski ajet u suri Al-Baqari nam vrlo jaš, jasno pojašnjava ulogu žena u društvu. Gdje uzvišeni kaže وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti prema zakonu. to jeste prema Allahovom zakonu i prema onome na čemu je stvorio čovjeka i ženu. وَلِرْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَ A muškarcima pripada prednost pred njima za jedan stepen. Mnogo toga u islamu ukazuje na veoma veliku, važnu i nezamjenjivu ulogu žene u društvu i činjenicu da od njene vjere, ahlaka, čednosti, ovisi ispravnost cijelokupne ljudske zajednice. Ovo nije nimalo pretjerana konstatacija, zaključak. Samim tim što kuranski ajeti kao i sunnet Resula sallallahu alaihi ve sellem govore o mnogim propisima vezanim upravo za njih. A to nam ukazuje na posebnu važnost i pažnju i brigu koju je šarijat Allahov vjerozakon ženama dao i s druge strane odredio im je dužnosti kao i prava tako da su one živi činilac preporoda i opstanka jednog društva. Mi ćemo naći ženu da je u jednom slučaju plemenita majka. Gdje joj nema zamjenu. Otac to ne može biti. Kako u fizičkom, što je prirodno, pogledu, tako i u svakom drugom. Jer sama priroda čovjekova se razlikuje od ženine. I žena je upravo stvorena za takvu jednu ulogu. Naći ćemo ženu da je učitelj mladih pokoljenja. Onih pokoljenja koja preuzimaju na svoja pleća najveći emanet. Tako da je žena jedna najveća škola i najvažniji institut, obrazovna institucija kojoj isto tako nema zamjene. Naći ćemo ženu da je zahvalna čerka. koja na dobročinstvo koje je učinjeno uzvraća dobročinstvo. Naći ćemo je da je odgovorna supruga, da je razborita i da se odgovorno brine o porodici. A sve to proističe iz njenog prije svega čvrstog ubjeđenja u Allaha dželle šanuhu i njenog vjerovanja, a zatim znanja i prihvatanja šarijetskih propisa koji su savršeni, sveobuhvatni i trajni. Na taj način žena ispunjava svoju veliku ulogu na ovom svijetu jednu nezamjenjivu ulogu i tako ide ka jednom jedinom ispravnom cilju, a to je zadovoljstvo uzvišenog Allaha Tebara Kepata. Prvo i osnovno što krasi jednu mu'minku, a samim tim i mu'mine, jeste da je ona čvrsta u svom vjerovanju koje je čisto, nenatrubnjeno. Ona je čvrsta i odlučna u istini. A samim tim i poslušna i pokorna Allahu te barake wa ta'ala i njegovom Resulu sallallahu alaihi wa sallam. Uzvišeni Allah opisujući takve u suri Al-Ahzab kaže وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم Ne može se desiti nijednom mu'minu, jednom vjerniku iskrenom, ni mu'minki, to jeste čistoj iskrenoj vjernici. kada nešto Allah odredi, a i njegov resul, da oni imaju mogućnost izbora. To jeste neprikosnoveno. Pokorni su iskreni vjernici i vjernice uzvišenom Allahu Tebarake wa Ta'ala i njegovom Resulu sallallahu alaihi wa sallam a to proističe iz njihovog čvrstog i čistog ubjeđenja. U šehadet la ilaha illa Allah Muhammedu Rasulullah koji se svakodnevno u svim prilikama potvrđuje tako da je takav mu'min i mu'min kar od svakog dobra u svome društvu u kome se nalazi s jedne strane i primjer svima kako treba živjeti i raditi na ovom svijetu. Iskrena vjernica kao i mu'mini imaju najbolji uzor u Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Kao što kaže uzvišeni Allah, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Vi imate u Allahovom poslaniku najljepši uzor. a i ashabi Resula sallallahu alaihi ve sellem, to jeste njegovi drugovi, oni mu'mini koji su živjeli u njegovo vrijeme, isto tako su najbolji uzor svim iskrenim vjernicima i vjernicama. Jedan musliman i muslimanka svjesni su da su stvoreni na ovome svijetu radi ibadeta uzvišenom stvoritelju Allahu tabaraka wa ta'ala. Svi postupci takvog muslimana i muslimanke proističu iz predanosti i opredjeljenosti Allahu tabaraka wa ta'ala što je u stvari značenje islama. Islam u osnovi znači predanost. Potpunu pokornost. Neprikosnoveno prihvatanje uzvišenog Allaha Đalešanom kao <clears throat> svoga gospodara. Kao onoga koji jedini zaslužuje da mu se pokorava i ibadet čini, subhanahu wa ta'ala. Takav iskren musliman i muslimanka daleko su od bilo kojeg vida licemjerija. Jer oni ne nastoje da steknu ljudsko zadovoljstvo u Allahovoj srđbi. Već nastoje da, zado, da zadobiju Allahovo zadovoljstvo. Makar ono ponekada ili često bilo u srđbi ljudi. Iskreni mu'min i mu'minka ne ulažu svoj trud radi ljudske hvale. Niti bilo šta ostavljaju i odriču ga se zbog ljudskog kuđenja. Sve što čine na ovom svijetu, oni čine u ime Allaha tabaraka wa ta'ala. takav musliman i muslimanka posvetili su svoje vrijeme učenju islama i badetu činjenju dobrih dijela pozivanju na put svoga gospodara i ustrajnosti na tome je pravcu i uputi. sve ovo jednostavno proizilazi iz njihovog iskrenog i ispravnog shvatanja islama. Kao savršene vjere koja usklađuje ljudski život u svim njegovim djelatnostima. Musliman i muslimanka su ponosni islamom i ljubav prema Allahu tabarake wa ta'ala kod njih je iznad svega. Tako da i najveće poteškoće sa lahkoćom prevazilazi. Nasuprot, onima koji su predani ovome svijetu i koji obožavaju materiju, tako da nas Allahov poslanik alaihi sallatav sallam u pogledu takvih obavještava da će biti nesretni. I da će najmanje poteškoće na ovome putu biti im velikim preprekama i problemima u njihovom životu. iskreni mu'min i mu'minka klone se grijeha i griješenja. Jer grijesi slabe čovjeka i udaljavaju ga od uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala a približavaju ga prokletom šeitanu koji navodi na zlo i na taj način se otvaraju rada, otvaraju vrata rada prokletog šita. Iskreni mu'min i mu'minka nakon učinjenog grijeha i pogreške odmah se vraćaju uzvišenom stvoritelju i ne, ustra, i ne ustrajavaju u griješenju. Jer su svjesni da ako se srce zapusti, da ga je kasnije teže očistiti i dovesti na ono što uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala traži i zahtjeva iskreni mu'mini i mu'minka traže savjete od učenih u pogledu svoje vjere. U pogledu nejasnoća postavljanju pitanja onima za koje znaju da će im odgovoriti onako kako jeste po Allahovoj knjizi i sunnetu Resula sallallahu alaihi ve sellem i onima koji su bogobojasni. Drugim riječima, postavljaju pitanja u lemi koja nosi dva osnovna svojstva bez kojih ne bi bila ni ulema. A to su islamski učenjaci. Na prvom mjestu posjeduje znanje. Čvrsto i čisto znanje. Kur'ana i sunneta i njihovog tumačenja iz izvora onako kako su to shvatali ashabi te najbolje prve generacije ovoga ummeta kojima je uzvišeni Allah Đelešanuhu garantovao ispravnost kada je rekao fa in amenu bimisli ma amentum bihi faqad ihtadaw a ako budu vjerovali kao što vi vjerujete onda su upućeni pravi put wa in tawallaw fa inma hum fi shiqaq a ako se od toga okrenu pa zaista su oni ti koji idu krivim putem koji skreću sa pravog puta. Dakle, ashabi su ti koji su uzor drugim generacijama. Pa tako, ko bude kao što su oni, i njemu se garantuje ispravnost. U svojim sporovima musliman i muslimanka vraćaju se Allahovoj knjizi i sunnetu Rasula sallallahu alaihi wasallam. I to učenima koji posjeduju svojstvo znanja sa jedne strane i s druge strane posjeduju svojstvo bogobojaznosti. Tako da ih ta bogobojaznost njihova čestitost spriječava da drugačije tumače vjeru nego što ona jeste ili u najmanju ruku da spriječava ih da sakrivaju i ne tumače Allahove propise. U svojim sporovima, u nejasnoćama, vraćaju se učenjima koji im daju rješenje na osnovu Kur'ana i sunnata Rasula sallallahu alaihi sallam. Uzvišenje Allah u pogledu ovoga kaže u suri An-Nisa u 59. ajetu فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ A ako se u nečemu raziđete, onda se obratite Allahu i njegovom Resulu. Ako vjerujete Allaha i sudnji dan. Zalike hajrum wa ahsenu tetuila. To vam je bolje i za vas rješenje ljepši. U ovome slučaju to je dakle, obraćanje na Kur'an i sunnet Resula sallallahu alaihi ve sellem u svim nejasnoćama i sporovima. Istinski musliman i muslimanka nastoji upoznati Allahovu vjeru sa njenih izvora. Onakvu kakva ona jeste, čistu i nenatrunjenu ljudskim dodavanjem i oduzimanjem kao i nedokazanim i neutemeljenim tvrdnjama i pretpostavkama. Takav vjernik i vjernica ne propuštaju nijednu priliku koja im se ukaže da ne saznaju nešto novo više o islamu jer im je to hrana bez koje se ne može i uputa za život u budućem. musliman i muslimanka koji su krenuli ovim putem svjesni su činjenice da što više znaju da su bliže radu po tome. Jer je činjenica isto tako da se ne može činiti ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala i njemu biti pokorno samo po osjećajima, već po pravilima i propisima koje je sob on uzvišeni stvoritelj Allah subhanahu wa ta'ala odredio i propisao i nikome i najmanjeg udjela u tome nije činio. Kod muslimana tako i muslimanke vjera nije puka teorija. Niti je pričanje bez rada. Takvi nastoje da u svoju praksu sprovedu sve ono što su naučili od islamskih propisa. Koliko god su u mogućnosti. A to je bila praksa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam sa njegovim ashabima. Tako da ashabi kada bi bilo objavljeno deset ajeta iz Kur'ana ne bi prelazili na sljedećih deset dok oni prije nisu naučili shvatili dobro razumjeli i potom i radili. Iz ovoga proističe u pogledu jedne muslimanke, kao i muslimana svakako, da sva djela u njihovom životu su podčinjena Allahu Đalešanu. Shvatili su da cijelokupni život na ovome svijetu i sav rad je ibadet uzvišenom Allahu. I zbog toga su stvoreni na ovome svijetu. Samim tim što čovjeku na sudnjem danu kada dođe i stane pred uzvišenog stvoritelja Allaha tabaraka wa ta'ala koji će direktno sa njim razgovarati bez posrednika. Svjesna je takva osoba da jedini odgovor i jedino opravdanje za boravak na ovome svijetu može biti ibadet Allahu Đelešanu. To jeste da mu čovjek bude u pokornosti. Nikakav drugi odgovor nije ispravan i nije prihvaćen. A čovjek će nakon pitanja o svojoj vjeri, što se ogleda u prvome pitanju o namazu, po kome će se mjeriti druga ljudska djela, biti pitan o svome životu, to jeste o svome vremenu, u šta ga je potrošio, bit će pitan o svojoj mladosti, to jeste šta je sa svojom snagom učinio, bit će pitan o svome znanju, da li je po njemu radio i bit će pitan o svome imetku, odakle ga je stekao i u šta ga je potrošio. Jedini ispravan i prihvaćen odgovor može biti bio sam tebi predan uzvišeni Allahu i tebi u pokornosti. I O tome nam govori jedna cijela kuranska sura koja je nazvana imenom El Asr, vrijeme, kojim se uzvišeni kune i kaže tako mi vremena zaista je čovjek na gubitku. I to je činjenica jedna. Realnost i stvarnost čovjek je u osnovi na gubitku. A taj gubitak će se tek vidjeti u potpunosti na sudnjem danu. Kada uzvišen Allah zatraži od Adema alaihi sallam da iz svoga poroda ili da odvoji od svoga poroda džehennem lijepu. Pa će pitati uzvišenog Allaha, a koliko ih je Allah? A on će mu odgovoriti, od 1999. Od hiljade ljudi, 999 je na gubitku. Zaista je čovjek na gubitku. I kako nije? svaki trenutak koji prođe od tvoga života nikada se više neće vratiti. I tu priliku više nikada nećeš moći iskoristiti. S tim što ne znaš kada ti je tvoj eđel određen. Ne znaš kada će doći smrtni čas na ljekarima ostaje, rekli smo, samo da konstatuju je li bio srčani ili je moždani udar. A to u pogledu tebe nema više nikakvog značenja niti značaja. Tebe više na ovom svijetu nema. Jedini odgovor može biti bio sam tebi Allah u pokornosti Za sve drugačije, to jeste za svaki grijeh koji je učinjen, odgovarat će se. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَكْ Ko je učinio i koliko atom jedan. To jeste najmanju mjeru zla vidjeći. Dakle, to je jedan princip na kojem musliman i muslimanka zasnivaju svoj život. Život u pokornosti uzvišenom Allahu tabarake wa ta'ala. Život u ostvarenju ovog uzvišenog cilja onaj koji te stvorio jedini zaslužuje ibadet. A ibadet to su sva jela javna i tajna. Unutrašnja i vanjska sa kojima je zadovoljan uzvišeni Allah da da jedan musliman i muslimanka cjelokupni svoj život podčinjavaju uzvišenom Allahu, njegovoj volji i želji. I na taj način su oni koji su izuzeti od propalih. Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabr. Osim oni, svi su na gubitku. Svi su na šteti. Svi propadaju osim oni koji vjeruju i čine dobra djela i međusobno se u istini savjetuju, prenose istinu koju znaju i po kojoj radi i strpljivi su na tom putu. Takvima je garantovan uspjeh. musliman i muslimanka nastoje što više dobrih dijela učiniti. Tako da ih vidimo da ne zaboravljaju pravo bližnjeg. Pravo siromaha i onih koji imaju u njihovom imetku udjelanje. takvi nastoje da Allahove propise u svome životu primjeri. Da budu primjerom onima oko sebe i nastoje da islamske propise onakve kakvi oni jesu pretoče u svoja djela. ovo je taj najveći emanet koji nosi svaki musliman i muslimanka. Emanet znanja i vjerovanja, emanet rada i djelovanja, emanet prenošenja ove vjere na druge i emanet strpljivosti na tome putu. takvi su svjesni da je ovaj život pun iskušenja. Tako da je čovjek neprestano na jednome ispitu. Da li će postupiti po Allahovoj volji, po njegovim propisima, ili će ih prekršiti. I cjelokupni život za jednog muslimana i muslimanku je jedan veliki ispit. A rezultat toga ispita vidjet će se na sudnjim danu. Takvi ne pretpostavljaju dunjalog ahiretu. Ovaj prolazni svijet vječnog. Ovaj bezvrijedni neprocjenjivo. Takvi su svjesni riječi uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala u suri An-Nahl gdje uzvišeni kaže فمن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه hayatan tayyiba wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun ono me ko čini dobro bio muškarac ili žena a vjernik je ovdje pod vjernik se misli i znači ispravni vjernik, iskreni vjernik. Ne bilo kakav, ne bilo ko. Kaže uzvišeni, mi ćemo dati da proživi lijep život. I doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su, zaklju, nego što su zaslužili. I to je vrijeme kada će dobri dobro biti nagrađeni, kao što kaže uzvišeni innel ebrale im. Zaista su dobročinitelji u džennetu wa innel fuđara lefi džahim a zaista su razvratnici u džahnemu. To je jedan veliki i najveći emanet koji svaki musliman i muslimanka nose sa sobom. Kada je riječ ovom prilikom o željama, dotaći ćemo se sa Allahom tebareke wa ta'ala pomoći još dvije vrlo važne teme a koje se odnose kako na žene tako i na muškarce to je pitanje braka i odnosa u njemu i pitanje odgajanja djece tih novih pokoljenja i njihove pripreme za ovaj svijet, a samim tim i budući. Musliman i muslimanka najozbiljnije shvataju važnost bračne zajednice. kako u pogledu sebe, tako i u pogledu svoje djece i cjelokupnog društva i okoline. Tako da ovom pitanju prilaze krajnje ozbiljno i odgovorno. za jednog muslimana i muslimanku nije ni pošto jedna privremena neodgovorna veza niti jedna avantura i zabava o čijim posljedicama oni ne razmišljaju. Oni tu zajednicu svoju grade na čvrstim principima i propisima Allahove knjige i sunneta Resula sallallahu alaihi ve sellem. Tako da jedan musliman nastoji kao što i muslimanka nastoji da napravi najbolji izbor svog životnog saputnika onoga ko će joj pomagati i koja će mu pomagati i podržavati jedno drugo u bogobojaznosti koji će razumijevati i shvatati jedni druge i savjesno svoje obaveze izvršavati kako u kući, tako ima nje koji će odgovorno i ispravno djecu uzdizati i odgajati i usmjeravati ih da budu pokorni Allahovi te bareke wa ta'ala. Nema sumnje da je u ovoj velika mudrost u instituciji braka koju uzvišen je Allah te bareke ve ta'ala svakodnevno među ljudima pokazuje. I to da svakome daje ono što je za njega. Pa uzvišeni kaže u suri An-Nur u 26. ajetu الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات nevaljale žene su za nevaljale muškarce. I nevaljali muškarci su za nevaljale žene. čestite žene su za čestite muškarce, a čestiti muškarci su za čestite žene. To je Allahova odredba. I uzvišen je Allah upravo tako daje. Tako da jedan musliman i muslimanka traže jedne strane vjernika, a s druge vjernicu, koji su primjer u svojoj vjeri i u svome ahlaku. Oni se ne povode za ili ne povode se samo za privremenim slastima i čarima ljepote i metka i porijekla. Tako da jedan musliman i muslimanka prije svoga braka svojim odnosom prema islamu kroz izvorno i ispravno vjerovanje kroz rad, potome i vjelovanje pripremaju se da nađu osobu koja je istih ili još boljih kvaliteta. Što znači od odnosa jednog muslimana i muslimanke prema njihovoj vjeri zavisi i to šta će i koga će naći. nesumnjivo da griješe oni i one koji misle da je dovoljno samo da načalno prihvataju islam. Da samo neke propise izvršavaju. Nadajući se da će se njihovo stanje samim brakom promijeniti. A ne sumnjivo, kao što smo rekli, da od njihovog samog odnosa prema Allahovoj vjeri prije braka zavisi u mnogome kako njihov izbor, tako isto i sam njihov brak kakav će biti samim tim i odgoj djece i sve ono što iz toga proizira. I nesumnjivo, da ono što se zasnuje na čvrstim i ispravnim temeljima, da to ostaje trajno i napreduje. A ono što je nestabilno i slabo, ono nestaje i ono se prekida. Musliman i muslimanka su daleko od svakog vida nedozvoljenih veza. Kako prije braka, tako i u toku braka i to pogotovo u toku braka. Jer uzvišen je Allah Đelešanuhu stvorivši čovjeka zaštitio je ljudsku čast. I ne dozvoljava da se ta čast na bilo koji način okaja. Tako da se ni pošto jedan musliman, jedna muslimanka ne smije naći onda gdje će im se njihova čast pojujati. posebno u onome što se kod našeg svijeta zove aškovanje. To uzvišenje Allah Đelešanovu nije dozvolio. I to mu je mrsko i ogavno. Dovoljan, dovoljan nam je jedan primjer iz života Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I to da je jednom prilikom Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam ispratio iz džanije jednu od svojih žena koja je došla posjetiti ga u etikafu. Pa su pored njega prošla dvojica ashaba, njegovih drugova, muslimana, ensarija, stanovnika Medine, oni koji su to uporavili prije dolaska muhađira iz Mekke. Oni mu selam nazvaše, a Allahov poslanik, ali im sada selam im reče, polako, kuda žurite? Polako, ovo je moja žena Safija. Žena pokrivena. Ne vide koje, po liku i licu, ali vide da je žensko. Sa Allahovim poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam, on im kaže polako, ovo je moja žena i spomenuo je po imenu koja Safija na što mu oni kazaše Subhanallah a to su riječi čuđenja drugim riječima kako će što reći Allah čude se kažu Subhanallah zar o tebi zar da o tebi mislimo osim samo dobro Allahov poslaniče. A onim odgovori šeitan kola čovjekovim krvnim žilama pa sam se pobojao da vam ne ubaci nešto u vaša srca. Ovaj hadis bilježi Buharija, Muslim i drugi. Iz ovoga vidimo primjere da se Allahov poslanik, ali i sad ostala, čuva i svake sumnje i ružne pomisli. Da bi mogao ići sa nekom ženom kojom o, kojoj on nije mahran. Iako je on Allahov poslanik od Allaha odabran. Iako izlazi iz džamije, iako je žena pokrivena, a kad nije bilo ko, iako su oni ashabi, a šta reći za nas koji nismo ni blizu onoga na čemu su bili oni. Musliman i muslimanka zasnivaju svoju bračnu vezu na halalu. Nikako na haramu, to jeste na nedozvoljenim postupcima. Šerijatski propis je kada neko hoće da se oženi, da se raspita među muslimanima da li postoji osoba koja je na udaju, a ima određena svojstva. Kada do njega dođe odgovor, onda će se uputiti staratelj te osobi. Da sa njim O tom je popriča. Jer brak, rekli smo, nije ni u kom slučaju jedna vrsta zabave, kao što je mnogi nazivaju zabavljanje, ni provoda, već je to vrlo ozbiljna zajednica za koju će se odgovarati pred Allahom dželrašajnog u i koja nosi sa sobom veoma veliki emanet. A koja bi to čestita žena voljela da se čuje da je ona nekad s tim i tim hodala ili aškovala. Ili da je ona nekome pisma pisala ili njoj neka tajna pisma dolazila. koja bi to vjernica sebi dopustila? Ne vraćajući se na ono vrijeme kada mnogi nisu znali islamske propise, mi ukazujemo da se takve stvari u budućnosti ni, ni pošto ne smiju dešavati. takvi će se vidjeti pred njenim starateljem i međusobno progovoriti. A nakon toga, nakon što klanjaju istiharu namaz i zamole Allaha Đerlešanuhu za rješenje kako je za njih najljepše, odlučit će se na taj najozbiljniji korak. A kada se to odluči, njihov brak nipošto i nikako neće biti tajan. tajan. Već će to oglasiti i obznaniti među ljudima. Ovdje posebno napominjemo da je nužno i osnova da se kod braka mora zatražiti dozvola staratelja. A staratelj je na prvom mjestu otac. Pa ako pristane, onda će se onda će se taj brak isklopiti. A ako ne, onda se neće mimo njegove volje i njenog pristanka taj brak sklapati. U izuzetnim slučajima, posebnim ili rijetkim slučajima, ako je otac neodgovorna osoba, onaj koji nipošto ne bi svoju štićanicu, svoju kćerku udao za muslimana koji klanja, koji se pridržava islamskih propisa i sunneta. U takvom slučaju takav se upozori i s njim se progovori o šarijetskom stavu u pogledu toga, ako on i nakon toga konstantno odbija, onda će Alim, islamski učenjak u dotičnom mjestu, biti taj koji će u pogledu dotične situacije presuditi i vidjeti šta je najbolje i najispravnije da bi se da bi se potreba kao i interes te žene ili djevojke zaštitili i ispunili. Tako da ako nikoga ne nađe od njene rodbine koji udovoljavaju uslovima staratelja, onda će takav da bude staratelj takvoj osobi. Nakon što ispita i vidi situaciju u čemu se nađe. Što se tiče samog vjenčanja, potrebno je da to bude staratelj i dva svjedoka. Vjenčanje da se oglasi i da se pripremi jelo velima na kojoj će se pripremiti ovca i poslužiti gost. Ženama je dozvoljeno tom priliku da udare u def. S tim što se mora paziti da ne dođe do miješanja muškaraca i žena. U samome braku čovjek i žena su zaštita jedno drugome. Uzvišenje Allah opisujući čvrstoću te vjere, čvrstoću te veze. Kaže wal hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. One su odjeća vaša, a vi ste njihova odjeća. I kaže وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا Jedan od dokaza njegovih je to što za vas od vrste vaše stvara žene. Da se uz njih smirite. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً Što između vas uspostavlja ljubav i milost. Inne fi dari kada ajate li qawmi yatafakkarun, to su zaista pouke za ljude koji razmišljaju. Čovjek nalazi smiraj i smirenje u svojoj kući. Samim tim što po svojoj prirodi on radi van kući. Pa kada dođe svojoj kući, treba da nađe smirenje i odmor. A ako nađe suprotno tome, onda takvi bježe od svojih kuća. Kolika je uloga žene ovdje konkretno u braku? Više nam hadisa to pojašnjava od kojih je i hadis Rasula, ali sam sam koga bilježi imam tirim iz Ibni Mađer, koji je kod Hakima Sahih, gdje kaže Resul Alihi Sadu Sadam, koja god žena umre, a njen čovjek bude zadovoljan njom, ući će u džennet. To jeste, takva žena je izvršila i ispunila svoju ulogu na ovome svijetu. Svakako, ovdje je riječ o čovjeku koji do, drži do šarijetskih propisa. Ne o onima koji su se namjerili jedni na druge, pa se mjesto u dobročinstvu pomažu u nečem drugom. A u drugom rivajtu kaže Resulullah sallallahu alaihi ve sellem Hadis koga bježi imami Ahmed i Tabarani, a prenosioci su mu pouzdati, Ako žena bude klanjala pet dnevnih namaza, ako bude postila mjesec Ramaza, ako bude pokorna svome mužu, ako bude čuvala svoje stidno mjesto, bit će joj rečeno uđi u džennet s kojih god vrata želiš. Izaberi na koja ćeš vrata ući u džennet. Ne samo da će ući u džennet, već će joj se dati poveći na počas. Da odakle god hoće da uđe u džennet, s kojih god vrata hoće. A svaka od tih vrata imaju svoju posebnost koja nemaju druga. Što znači da je u potpunosti u tome slučaju žena izvršila obaveze i hakove koje je imala. A Allah Đelešanuhu opisujući takve žene kaže suri An-Nisa u 34. ajetu فالصالحات قانتات حافظات للغيب bima hafidhu Allah čestite žene su poslušne i za vrijeme muževljeva odsustva vode brigu o onome o čemu treba da vode brigu jer i Allah njih štiti nesumnjivo da s jedne strane kako žena može zaraditi dobro, tako se ona može dobro i ogriješiti. Ako porekne dobročinstvo koje je učinjeno, čovjek radi, trudi se, sa Allahovom pomoći zarađuje ono što mu je određeno od halal na fake i imetka, potrudi se pa kupi i obezbijedi za porodicu ono što je potrebno, a nakon toga da li najiđe nezahvalnost ili nezahvalnost. Allah dželešanu ne voli nezahvalnost. Tako Resul, ali sad ve salam, kaže u svome hadisu koga bježi imam i Buhari, pokazan mi je džehenne. Pa sam vidio da je većina njegovih stanovnika, da su većina njegovih stanovnika žene. A jedna među prisutnima reče, a zašto to Allaho poslaniče? A on odgovara, nezahvalne su. Jesu li to nezahvalne Allahu nekom pita? A on reče ne. Nezahvalne su muževina. Kada bi nekoj od njih činio dobro cijelog života, a zatim doživjela nešto od tebe, rekla bi nisam nikakvog dobra od tebe vidjela. Iskrene mu'minke ne uznemiravaju svoje muže. Samim tim što su svjesne hadisa Resula sallallahu alaihi sallam koji se bilježi tirmizino zbirci hadisa i hasenje, kako kaže Allah poslanik alaihi sallatu sallam, Nijedna žena ne može uznemiriti svoga muža na ovom svijetu, a da ne kaže njegova hurija iz dženneta, ne uznemiravaj ga, Allah te ubio. On je kod tebe samo kratko, a uskoro će ostaviti, a uskoro će te ostaviti i doći kod nas. I musliman i muslimanka su svjesni velike odgovornosti pred Allahom Đelešanuhu za svoju porodicu. I znaju da će svako od njih biti pitan za taj veliki emanet. Tako da smo svi povjerenici nečega. Čovjek je odgovoran za svoju porodicu. A žena je odgovorna u kući svoga muža. I u pogledu njegove djece. I svako će odgovarati za ono što mu je povjereno. Kako se to kaže u hadisu Buharije i muslima od Allahovog Rasula, sallallahu alaihi wa sallam. Žena muslimanka čineći ibadet Allahu Đelešanuhu, ne zamjera se svome čovjeku. Tako što na file u njegovom prisustvu ne postiji osim sa njegovim izunom, njegovom dobrojem. Jer u hadisu Rasula a.s. u Buhari i muslimu stoji ženi nije dozvoljeno postiti na filu u prisutnosti